นอกจากกลับไปหาพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษแก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้กลับตัวสำนึกผิดต่อพระองค์แท้จริง อัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอาอ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย พึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พูดจริงมาคานลิอัฮลิลมดีนะติวะมันฮาวละฮุมมินัลอาราบอัน ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ۖ ไม่บังควรแก่ชาวมาดินะและชาวอาหรับชนบทที่อยู่รอบๆ จะผินหลังให้กับรอซูลของพระองค์และไม่บังควรที่เขาเหล่านั้นจะห่วงชีวิตของพวกเขามากกว่าชีวิตของท่านรอซูลทั้งนี้เนื่องจากความกระหายน้ำก็ดี ความทุกข์ยากก็ดีและความหิวโหยก็ดี เพื่อหนทางของอัลลอฮ์นั้นจะไม่ประสบแก่พวกเขา และไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบย่างไปณที่ใด ที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธากริ้วโกรธก็ตามและพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรู นอกจากการงานที่ดีจะถูกจารึกไว้แล้วสำหรับพวกเขา เพราะสิ่งนั้น แท้จริงอัลลอฮจะไม่ทรงให้รางวัลของผู้กระทำความดีต้องสูญสิ้นไปเป็นอันขาด ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون และพวกเขาจะไม่บริจาคทานใด ๆ ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็าตาม และพวกเขาจะไม่เดินผ่านหุบเขาใด ๆ นอกจากจะถูกบันทึกไว้ให้แก่พวกเขา พื่อว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้แก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้ทำไว้และ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ไม่บังควรที่ผู้ศรัทธาจะออกไปสู้รบกันทั้งหมดทำไมแต่ละกลุ่มในหมู่พวกเขา จึงไม่ออกไปเพื่อไปหาความเข้าใจในศาสนา และเพื่อจะได้ตักเตือนกลุ่มชนของพวกเขา เมื่อพวกเขาได้กลับมายังกลุ่มชนของพวกเขา โดยหวังว่ากลุ่มชนของพวกเขาจะได้ระมัดระวังยาอเยุฮัลลดีนอาเมนูกาติลุลลดีนยลูนกุมมินัลกุฟฟาริวัลยจิดูฟีคุมกิลดะวะลมูอันนัลลอฮะมะอัลมุตตะกีน โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงสู้รบกับบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับพวกเจ้า ที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเสียก่อน และจงให้พวกเขาเหล่านั้นประสบกับความรุนแรงของพวกเจ้า และพึงรู้ถดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลาย نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون และเมื่อมีบทหนึ่งบทใดของอัลกุรอานถูกประทานลงมา ดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงมีผู้กล่าวขึ้นว่า มีใครบ้างในพวกเจ้า ที่บทนี้ทำให้ความศรัทธาเพิ่มขึ้นสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้น บทนี้ได้ทำให้การศรัทธาเพิ่มขึ้นแก่พวกเขา โดยที่พวกเขามีความปิติยินดีและสำหรับบรรดาผู้ที่มีโรคอยู่ในหัวใจของพวกเขา บทนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความสกปรกให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้นไปอีกและพวกเขาจะตายไปในสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาและพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า แท้จริงพวกเขาจะถูกทดสอบในทุกๆ ปีครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง แล้วพวกเขาก็ไม่ยอมกลับตัว และพวกเขาก็ไม่ยอมสำนึกผิดด้วยและ من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون และเมื่อบทหนึ่งบทใด ของอัลกุรอานถูกประทานลงมา บางคนในหมู่ พวกเขาต่างก็มองตาซึ่งกันและกัน แล้วก็ถามขึ้นว่า มีใครเห็นพวกเจ้าบ้างไหม และพวกเขาก็พากันแยกย้ายออกไปอัลลอฮ์จึงทรงให้จิตใจ ของพวกเขาหันเหออกจากแนวทางที่ถูกต้อง พราะแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลย لقد แท้จริงมีรอซูลท่านหนึ่ง จากพวกเจ้าเองได้มาหาพวกเจ้าแล้ว เป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความทุกข์ยาก เป็นผู้ห่วงใยในพวกเจ้า เป็นผู้กรุณาผู้เมตตาเสมอต่อบรรดาผู้ศรัทธา หากพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าล้อนั้นเป็นที่เพียงพอแก่ฉันแล้ว และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น แด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันมอบหมาย และพระองค์คือเจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ่